kuzozana kugombana na kuipigania يقول مولى سبحانه أنا سيما الله تبارك وتعالى لله ملك ni wake Allah subhanahu wa ta'ala ufalme wa mbingu na ufalme wa ardhini miliki wa mbingu na vilivyomo na miliki wa ardhi na vilivyomo ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala yakhluqu ma yasha anaumba atakavyo yahabu liman yashau inatha anampa amtakaye watoto wa kike wayahabu liman yashau dhukur na anampa amtakaye watoto wa kiume au yuzawijuhum dhukuranan wa inatha au anaweza kuwachanganyia waja wake akachanganya akampa watoto wa kiume na akampa watoto wa kike wayaj'al man yasha'u aqima na yule anayemtaka pia anamfanya kuwa ni tasa asiyekuwa na mtoto hazai Allah subhanahu wa ta'ala ametanguliza katika aya kuwataja watoto wa kike yahabu liman yasha'u inatha anampa mtakaye watoto wa kike na hawa watoto wa kike wanapokuwa wameangaliwa vizuri na wakasimamiwa vizuri wakalelewa katika malezi mazuri hawa ndio ambao wanawatoa mashekhe wanawatoa maimamu wanawatoa makhatibu wanawatoa majemedari lakini ndio hawa hawa wanaowatoa wanamiziki wanawatoa wacheza ngoma wanawatoa majambazi wanawatoa wezi wanawake ni viumbe muhimu sana wanawake wana nafasi kubwa sana na Allah akaanza kuwataja katika aya hii kuonyesha umuhimu wao hatuwezi kupata utulivu katika maisha ya dunia tukamwabudu Mola wetu kwa furaha na kwa uchangamfu pasina kuwekewa na kuumbiwa wanawake ni sababu ya watu kupata utulivu na kuzifanya ibada zao vizuri na akili zao kusimama vizuri wanawake ikawa Uislamu umekuja na kumpa umuhimu mkubwa sana mwanamke na kumtaka mzazi ayape kipaumbele malezi ya mtoto wa kike na ayape umuhimu mkubwa sana malezi ya mtoto wa kike ameanza Allah kumtaja mtoto wa kike Nabiullahi Lutu alayhi salam Allah alimruzuku watoto wa kike watupu na hakumruzuku watoto wa kiume Nabi Allah Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala alimruzuku watoto wa kiume na hakumruzuku watoto wa kike na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam Allah alimruzuku watoto wa kike na watoto wa kiume akampa watoto wa kike na akampa watoto wa kiume na Yahya na Isa Allah akawafanya ni watasa wasiokuwa na watoto hizi ni neema katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala anampa amtakaye na anamnyima amtakaye na wewe katika watu waliopewa ni wewe ima umepewa watoto wa kike na ima umepewa watoto wa kiume na ima umechanganyiwa baina ya watoto wa kike na watoto wa kiume na ima inawezekana umenyimwa ukawa hujapata mtoto mpaka leo lakini mtoaji ni Allah subhanahu wa ta'ala katika vitu vya msingi ni kuishukuru neema hii adhimu neema ya watoto ambayo msingi wake ni wewe mwanaume wewe ndiye msingi wewe ndiyo msimamizi wewe ndiyo kiongozi kwani Allah azza wa jalla hakuanza kumuumba mwanamke alianza kumuumba mwanaume akamuumba baba yetu Adam alayhi salam na kisha akamuumba mama yetu Hawa na Adam alayhi salam akapata utulivu kwa Hawa akaweza kuishi vizuri na kupata umakini mzuri na uangalizi bora kutoka kwa mama yetu Hawa Allah subhanahu wa ta'ala ametuumbia wanawake tupate utulivu na tuweze kumwabudu kwa nashati na uchangamfu akasema Allah subhanahu wa ta'ala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika لآيات liqawmin يتفكرون miongoni mwa ishara zake Allah sikuonyesha ufalme wake na uwezo wake kustahiki kwake kuabudiwa peke yake pasina kushirikishwa na kitu chochote ni yeye kukuumbieni ninyi wanaume wanawake ili mpate utulivu kwa wanawake hawa ukiwa na nyumba nzuri isiyokuwa na mwanamke nyumba hiyo haina utulivu ukiwa na chumba kizuri kilichopambwa kwa namna mbalimbali ya furniture kikamkosa mwanamke sio chumba kizuri ukiwa na gari nzuri ikawa hakuna mwanamke hakuna raha ya gari hiyo mwanamke ni sehemu muhimu sana katika maisha ya mwanadamu lakini awe ni mwanamke mwenye dini na awe ni mwanamke mwenye kujua thamani ya mwanamke wake utaona raha ya maisha na ikiwa kinyume chake utaona dhiki na tabu ya maisha hakuna kama mtu aliyepata mwanamke muovu sasa wewe baba ambaye Allah tabaraka wa taala amekupa mtoto wa kike muandae huyo mtoto wako wa kike awe sababu ya watu kupata utulivu na usimwandae mtoto wako wa kike ikawa sababu ya watu kupata dhiki na tabu katika maisha yao ya dunia imesihi katika hadithi iliyopokelewa na Imamu Muslim imesimuliwa na Abdullah ibn Amr ibn al-As رضي الله عنهما متم عليه الصلاة والسلام ونسيما الدنيا متاع دنيا نستريه وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة نبورا يستريه ذا دنيا نمونمك مهمة الله سبحانه وتعالى أما ترزوك وتتوكيك بس وفانها وتتوكيك ni wa sababu ya watu kupata utulivu katika maisha yao tuyasimamie malezi yao vizuri tuwaangalie vizuri na tusiwafanye watoto wetu wa kike ikawa ni viburudisho vya macho barabarani na viburudisho vya vikao na michezo ya watu barabarani hii itakuwa ni kuikufuru neema tuliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala lakini pia Allah anasema ثم لتسألن يومئذ عن النعيم كشا ونا الله سبحانه وتعالى سكو يقياما كنا كنيما ونا الله سبحانه وتعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد أيها المسلمون عباد الله enyi waislamu waja wa Allah katika zama kama hizi ambazo tunaishi ambazo wanawake ni wengi na aliyetabiri maisha haya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam wanawake watakuwa wengi kuliko wanaume na sisi wanaume ni wasimamizi wa wanawake hali ya maisha inatisha hali ya ulimwengu sio nzuri jitihada za kuharibu familia zimekuwa kubwa sana na jitihada za kuharibu watoto zimekuwa kubwa sana na watu wanawekeza katika kuharibu familia za watu na watu wanafanya jitihada kubwa sana kuhakikisha wanaharibu na sehemu ya kwanza ni kuharibu watoto na watoto wanaanza kuharibiwa ni watoto wa kike sasa sisi wazazi ambao tumeruzukiwa watoto wa kike tusimame vizuri na tuijue kwamba neema hii tuliyopewa na Allah ni neema kubwa sana ni neema adhimu lazima tuibebe mikono miwili lazima tuiangalie kwa macho ya ziada na lazima tupoteze wakati wetu katika kuwahudumia watoto wa kike na kuwasimamia watoto wa kike na kuhakikisha wanakuwa ni mamama waliomora na madada waliowema ambao familia zetu zitapata utulivu kutoka kwao na watoto watakaokuja kuoa watoto wetu waishi nao katika maisha ya salama na amani ayuha almuslimuna ibadallah enyi waislamu waja wa Allah mtume wetu sallallahu alayhi wasallam aliipandikiza itikadi sahihi katika nyoyo za watoto na akahakikisha wanakuwa ni watoto wema na ni watoto bora watakaofanikiwa kuishi katika maisha yao ya dunia vizuri na watakaokwenda kuishi maisha yao ya akhira salama mnaikumbuka hadithi ya Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu والحديث متفق عليه mtume anatembea na muadhi ibn jabal barabarani amembeba kwenye kipando chake ana hakiki maisha yake ya baadaye kwa kuisimamia tauhidi yake anamuuliza ya muadh atadri ma haqu llahi ala libad wama haqu libadi ala allah muadh hivi unajua ni ipi haki ya allah juu ya waja wake na ipi haki ya waja kwa allah watakaposimamia haki yake vizuri wakaitekeleza alivyowaamrisha unajua nini atawalipa nini atawafanyia muadhi akamwambia mtume allahu wa rasuluhu a'lam allah na mtume wake ndiyo wajuzi mtume anatembea na muadhi barabarani lakini mazungumzo yake ni mazungumzo ya kumjenga kuwa kijana bora kuwa msimamizi bora wa familia, kuwa baba aliyekuwa bora katika familia, kuwa mwangalizi mzuri katika jamii na kuwa kiongozi mwema wa baadaye. Anamwambia haqullahi ala alibad an ya'buduhu wala yushriku bihi shay'a, haki ya Allah kwa waja wake ni waje wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na wasimshirikishe Allah na kitu chochote haitoshi kuabudu peke yake lazima ndani ya kuabudu kuwe na baraa kuwe na kujitenga mbali na ushirikina kama utaabudu na haujakaa mbali na ushirikina bado haujaabudu abudu na ukae mbali na ushirikina Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea watu wanamwabudu Allah na watu wanamwamini Allah na wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema Allah ndani ya Qur'an wama yu'minu aktharuhum billah illa wahum mushrikun na hukuti wengi wanamwabudu Allah wanamwamini lakini wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala wanamwamini kwamba Allah ndiyo khaliq Allah ndiyo raziq Allah ndiyo muhyi Allah ndiyo mumit wanaamini kwamba Allah ndiye aliyeumba Allah ndiyo mmiliki Allah ndiyo anatoa riziki Allah anahuisha Allah anafisha lakini wahum mushrikun ni washirikina wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala wanamwabudu Allah na wanamshirikisha Allah wanaona hastahiki kuombwa peke yake ukimuomba lazima kuwepo na Jibril ukimuomba lazima kuwepo na Mikail ukimuomba lazima kuwepo na Israfil wanaamini kwamba huwezi kuabudi kujibiwa dua zako mpaka utakarab kwa kaburi la walii mpaka utakarab ujikurubishe kwa walii ujikurubishe kwa ruhani ujikurubishe kwa malaika ujikurubishe kwa mtume ujikurubishe kwa watu tofauti tofauti hawa ni watu wamepoteza akida sahihi katika maisha yao maisha yao yanakuwa ya dhiki maisha yao yanakuwa ya tabu hawa watakapokuwa ni mababa kwenye familia hapatarajiwi kutoka wanaume waliokuwa bora na magongo yao ili watoke wanaume bora ni wao waanze kuwa ni wasimamizi bora mtume akaanza kurakizi akida sahihi kwa watoto mtume anatembea na Muadh anamfundisha akida anamwambia wa haqqul ibadi ala Allah na haki ya waja hawa watakapoitekeleza haki ya Allah vizuri alla yuadhiba man la yushrika bihi shay'a Allah hatomwadhibu atakayekufa pasina kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kumshirikisha Allah ni kumfanya asiyekuwa Allah kuwa sawasawa na Allah kumshirikisha Allah ni kuondoa haki ya Allah moja katika haki zake miongoni mwa haki zake nyingi moja wapo ukaishirikisha pamoja na asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi ya Uqba bin Amir radhiyallahu anhu wamekuja watu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam rahatu watu kumi كم ببيع يو إسلام نتومي صلى الله عليه وسلم فبايع تسعة وترك واحد أكواف بيع وتتسع أكبالي وإسلام واو أكبالي يهدياو وتتسع أكمواتش أنتم موجا مصحاب وكمبي أنتم يا رسول الله بايعت تسعة وتركت واحدة ومواف بيع وتتسع كنا هو موجا ممواتش ماذا هو يو si kwamba mtume akamwacha hajamuona amemuacha amemuona amemuacha anajua kwa nini kamuacha فقال عليه الصلاة والسلام إن عليه تميما huyu ana hirizi hauwezi kukubaliwa uislamu kama haijapatikana kukanusha visivyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala hirizi inaweza kuwa umeshona kibegi cheusi ukamvalisha mwanao mkeo mtoto wako wewe mwenyewe inaweza kuwa hirizi umevaa piji vimiti umechomeka vimiti inaweza kuwa hirizi umebungua bangili la msukuma ukalivaa lile bangili umeshona shanga ukavaa shanga kwenye mkono wako ima umekata uzi mweusi uzi mweupe uzi mwekundu ukafunga katika mkono wako kwenye mguu wako kwenye shingo lako kwenye mguu wa mwanao mguu wa mkeo mguu wa mtoto wako hii ni shirki umetungika kwa nyumba yako maneno ya talasimu ayatul kursiyu ukaweka na majina ya Allah majina ya mitume majina ya malaika majina ya maruhani ukatungika kwenye mlango wa nyumba yako halakta wewe ushatungika hirizi mtume akai fadakhala yadahu faqata'ahu akaingiza mkono kwenye nguo yule bwana akaikata ile hirizi kisha mtume akamwambia man allaqa tamiman faqad sharaka faqad kafara au ashraka mwenye kutungika hirizi kwenye mwili wake mwenye kuvaa hirizi amefanya kufru au amefanya shirki mtume anahakiki tauhidi katika maisha ya waislamu hawawezi kupata utulivu hawawezi kupata maisha bora mpaka watakase nyoyo zao na shirki watakase nyoyo zao na bid'a watakase nyoyo zao na kufru watakase nyoyo zao na nifaq hivi ni vitu vinaharibu maisha yao hivi ni vitu vinawatia dhiki kwenye maisha yao mtume alayhi salatu wassalam anatembea na Abdullah ibn Abbas amembeba nyuma ya kipando chake kama alipotembea mwanzo na Muadh anamwambia ya ghulam inni uallimuka kalimat kijana nakufundisha maneno anatembea naye kwa nini anamfundisha maneno kijana huyu mdogo ana haki maisha yake yawe maisha bora anahitaji maisha yake yawe ni maisha mazuri yawe ni maisha ya mtu atatembea katika ardhi yuko huru sio mtumwa wa mashaitani sio mtumwa wa mizimu sio mtumwa wa fikra za watu anahitaji atembee mtu huru anayemwamini mola wake na anaishi maisha yake anayakabidhi kwa allah subhanahu wa taala anamwambia ihfadhi llaha yahfadhuka muhifadhi allah allah atakuhifadhi ihfadhi llaha تجده تجاهك مهفاذ الله الله تكون بليك قبل هواجه كفكية ما لوي وتكوتاننا الله قبل هواجه كفكية ما شيطاني وتكوتاننا الله قبل هواجه فكية هواجه كفكية ما جمازي وتكوتاننا الله مهفاذ الله كتك ميشا يكو اهفاذ عقيدة يكو اهفاذ التوحيد يكو اهفاذ إيمان ياكو اهفاذ ملا يكو يكي إسلام أتكو هفاذ الله سبحانه وتعالى Haya maisha ameyahakiki Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lengo ukimtengeneza mwanaume ndiyo kiongozi wa mwanamke, atakuja kuyasimamia maisha ya mwanamke. Mwanamke atakayesimamiwa katika maisha bora yaliyokuwa katika tauhidi atakuwa ni mama mzuri. Wewe ukienda sokoni, yeye ataangalia watoto vizuri atajua kinachoingia ndani ya nyumba yake kizuri na atajua kibaya kinachoingia ndani ya nyumba yake atakuwa mwangalizi bora wa watoto wako umepatikana kina Muadh umepatikana kina Hudhaifa umepatikana kina Mus'ab kutoka kwa wanawake wazuri kina Abdullah ibn Umar kutoka kwa wanawake wazuri kina Abdullah ibn Amr kutoka kwa wanawake wazuri tunahitaji kupatikana chipukizi bora unakuja msimu wa kuharibu watoto msimu wa maulidi watoto utawaona wanazurura barabarani na madufu watoto utawaona wanatembea na makaratasi ya kuchangisha michango ya maulidi za madarasa hawa ni watoto wanaandaliwa kuwa ombaomba wanaandaliwa kuwa ni watoto wasiokuwa na akili wanaandaliwa kuwa ni mabinti wenye kujiuza tunawashuhudia wanawake watakaotoka barabarani wanakwenda kwenye maulidi wamejipodoa wamevaa wamepaka lipostiki wamepaka wanja wanaenda kuimba mbele ya wanaume haya ni maandalizi mabaya haya ni maandalizi maovu haya ni maandalizi hayatakiwi kuvumiliwa katika jamii za Kiislamu wewe baba mtoto wako ambaye anasoma katika madrasa kama hii inamwandaa kuwa misi kumwandaa misi haimaanishi kumpeleka sekula waweza kumpeleka madrasa na akawa tembea kwenye harusi ya fulani na hakika ya fulani na sherehe ya fulani amejipodoa mtoto wa kike anaandaliwa kuwa nani ananesanesa mbele ya wanaume anaandaliwa kuwa nani anaimba kwa sauti nyororo mbele ya wanaume anaandaliwa kuwa nani huyu unamwandaa kuwa mwanamke mwovu huyu unamwandaa kuwa mwanamke malaya usimwaharibu mtoto wako kumpeleka sehemu kama hizi mzuie mtoto wako usimruhusu mwanao kwenda kwenye maulidi usimruhusu mwanao kwenda kuimba kwenye sherehe yoyote akawa ni msomaji wa mashairi hodari mbele ya hafla za wanaume eti huyu ni mtoto anasoma mashairi ya mtume mtume hasomewi mashairi ya kishaitani angalia familia yako ifanye kuwa ni familia bora watoto uliopewa na allah ni neema na allah atakuuliza siku ya qiama thumma latusalunna yaumaidhin ani naim wapi umempeleka mwanao amerudi saa nane usiku anatoka kwenye maulidi maulidi ya nani ya saa nane usiku amerudi saa saba usiku atoka kumsifu mtume mtume gani anasifiwa usiku hasifiwi mchana usiruhusu mtoto wako kuingia katika zahma kubwa ya msimu unaokuja mbele madrasa zimeanza kufanya mazoezi ya maulidi madrasa zimeanza kufanya mazoezi ya kusoma hadithi za kuwadanganyia wazazi kama walikuwa wanasoma katika miezi iliyopita usimruhusu mtoto wako katika hivi muangalie mtoto wako iangalie familia yako itunze dini yako ndani ya familia yako atakuuliza Allah subhanahu wa ta'ala tutumie neema hizi tulizopewa vizuri na misimu inayokuja usikubali kuchangia hata senti moja katika maulidi mchango madrasa inafanya maulidi usitoe hata shilingi moja na mtoto wako kama alikuwa anasoma mrudishe nyumbani Allah atakuuliza siku ya kiyama. Naelewa utaulizwa hakuna shekhe, wala hakuna imamu wala hakuna jirani yako wala hakuna kiongozi wako ni wewe na Mola wako na anakuuliza nilikupa mtoto wangu wa kike namna gani ulimwangalia nilimfanya yule mwimba kaswida utamjibu Mola wako nilikupa mtoto wangu wa kiume nikakutaka umwangalie ulimfanya nini mtoto wangu nilimfanya mpiga dufu wa kiume utamjibu mola wako na hawa ndio tunawapata leo wamekuwa wasanii ni vijana wa madarasa wanafanya mashindano ya kusoma Qur'ani wasanii ni vijana wa madarasa wanaimba ni vijana wa madarasa kwa nini wameharibika kwani madarasa inakwenda kumwandaa mtoto kuwa msanii la mifumo iliyotengenezwa inamwandaa mtoto kuwa hivyo usimpeleke mtoto wako katika madrasa kama hizo muangalie mtoto wako iangalie neema aliyokupatia Allah na utambue kuwa Allah atakuuliza na hakuna baina yako na Allah mkalimani ni wewe na Allah na anataka umjibu na mbele yako kuna moto wa jahannam fattaqun nara wa bishaqi tamra rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه وسلم